Добро, во ред да се вратиме, односно да продолжиме со 18-та глава од Евангелие по Јован. ја ни го обработи првиот пасос до 11-тиот стих. Јас најнапред ќе ги прочитам стиховите. 18 та глава Јован, значи од 12 ти до 27 стих, тоа е следниот пасус, во кој што имаме испреплетени две паралелни сцени овде, малку се испреплетени, јас ќе прочитам стиховите и ќе ова вечер ќе обработиме едната од сцените, значи она испрашување пред Ана на Исуса Христа, а следната сабота сцената со откажувањето на Петар. Иако сме, ќе кажеме, при крај и за месец дена од прилика ќе наполниме две години како проучуваме ова Евангелие, Јас нема да брзам, затоа што овие последни сцени посебно мене ме фасцинираат, посебно мене ме привлекуваат и тука има многу што да се научи. Така да нема јас да нешто да, да брзам. Има пред нас денови и саботи, фала му на Господа што ни дава живот и здравје, така да ќе имаме прилика да онака како што треба стик по стик да навлеземе во овие последни моменти од Христовиот живот на земјата, од што може многу да се поучим. Значи, еве читам, од 12 стик до 27. Тогаш четата, заповедникот и јудејските слуги го фатија Исуса и го врзаа. И го одведува првим при Ана, именно тој му беше тест дедо на Кајафа, кој беше правосвещеник во онаа година, А Кајафа беше оној кој ги посоветува јудејците дека е подобро да умре еден човек за народот. По Исуса одеа Симон Петр и еден друг ученик. Ученикот му беше познат на правосвещеникот и влезе со Исуса во правосвещеничкиот двор, а Петр стоеше надвор <clears throat> пред вратата. Тогаш другиот ученик, кој му беше познат на правосвещеникот, излезе, проговори со вратарката и го воведе Петра. Тогаш логинката вратарка му рече на Петра. Да не си ти еден од учениците на човеков? Тој рече, не сум. А слугите и служителите беа запалиле оган и стоја и се греја, зашто беше студено и Петар стоеше со нив и се грееше. Просвещеникот пак го праша Исуса за неговите ученици, за неговата наука. Просвещеникот пак, пак го праша Исуса за неговите ученици, за неговата наука. Исус му одговори. Јас му зборував на светот јавно, секојаш поучува во синагогите и во храмот, каде се собираат сите јудици и ништо не говорев тајно. Зошто ме прашуваш мене? Праша ги оние кои чуја што сум им зборувал, тие знаат што сум говорил. Кога го рече тоа, еден од присутните службеници го удри Исуса по образ и рече, така ли му одговараш на правосвещеникот? Исус му одговори, ако реков лошо, докажи дека е лошо, ако реков добро, зошто ме удираш? Тогаш Ана го прати врзан при пресвещеникот Кајав. И Симон Петар стоеше таму и се грееше и му рекоа, да не си ти од неговите ученици, <clears throat> тој одрече. Не сум. Еден од слугите на просвещеникот, роднина на оној кому Петр му го отсече увото, рече, нели јас те видов во градината со него, но Петр одрече повторно и веднаш запеа Петар. Забележавте, низ читањето на овие стикови дека има две сцени кои што се испреплетуваат. Гледаме на почетокот, еве. 12, 13, 14 стих се спомнува а, факјањето Исусово и неговото водење кај Ана, стариот мудрец по наводници. Потоа од 15 стих па до 18-тиот, значи, учително со 18-тиот, го имаме првото одрекување на Петар, потоа повторно имаме 19 и 20 стих, па се до 24-тиот, повторно сцените Кајана, и потоа во последните 2-3 стиха повторно одрекувањето на Петар. сега, овие две сцени, навидом различни, меѓутоа некако може да се забележи една, едно заедничко нешто. А тоа е нечестноста. Нечестноста на Ана, на останатите, на сите оние кои што учествувале во судењето Христово, на еден нечесен, крајно нечесен начин. А од друга страна, нечестноста на Петар, кога бил прашан, три пати прашан, каков е неговиот однос со Христос. Тоа е нешто што е заедничко, иако постои сепак една суштинска разлика. Значи, едно е да ти од омраза, завист, смислено спремаш убиство нечие. А друго е да од страф, од збрканост, од околностите да се откажеш од Христа, а сепак ти е драг, сепак си негов ученик, сепак си Тука, еве, Петар, гледате, забележувате, иако за тоа ќе изборуваме другата сабота, тука сакал да биде близу до Исуса, да види што ќе се случи. Иако испоплашен целиот. И не само тој. Гледате дека другите никаде не се споминјаат, тоа да не биле па Тој сепак некоја близина сакал да има со Исуса. Но има голема, значи голема разлика. Свештениците а, го факјаат, еве гледаме четата заповедникот и јудејските слуги го факјаат Исуса и го врзуваат и го носат првин кај Ана, интересно е ова, ова го забележува само Јован. Во сите други три синоптички евангелија никаде не стои дека Исус бил испрашуван од Ана, од Ана таму а, главно место се дава на она испрашување средба на Кајафа со Исуса. Меѓутоа Јован го спомнал и ова. Прво бил одведен кај Ана. Зошто? Ана не бил првосвещеник тоа Кајаф е бил званишниот првосвещеник. Меѓутоа, влијанието, мокта на Ана и тоа што евреите таа титула просвещеник ја рачунале се до неговата до, до смртта на просвещеникот, сушто си му дава за право и на Јован да го нарече правосвещеник. Забележувате од текстот дека правосвещеникот го испрашува, се мисли на Ана, а потоа Ана го праќа кај правосвещеникот Кајафа. Двајца правосвещеници. Интересен овој лик Ана. бил многу влијателен, како што кажав. Покрај испрашувањето на Исус се учествува во едно друго судење. Дали се секаваме во дела апостолски на самиот почеток после изливањето на Светиот Дух и силното проповедање на Петар и Јован пред се. Кој ги изнесуваат пред Синедрионот? Кои сте спомнати таму? Прв пак начело е спомнат Ана. Еве во дела апостолски, можеме да дирнеме на кратко дела апостолски, четврта глава, од први до седми стих да се подсетиме. Доека тие уште му зборуваа на народот, пристапија при нив свештениците и управителот на храмот и седукеите. Вознемирени поради тоа што го учуваат народот и проповедаат воскресение на мртвите во Исуса, ставија раце врз нив и ги фрлија во темницата до идниот ден, зашто беше, веќе беше вечер. А мнозен од оние кои што го чуја словото поверуваа така што бројот на мажите се зголемуваше до 5000. Значи, голема популарност, да кажем, односно, успех доживуваат учениците на почетокот во проповедањето, а утреден се собра во Ерусалим нивните началници, старешините и книжниците и просвещеникот Ана, и Кајафа, и Јован, и Александар, и колку што ги имаше од првосвещенички род. И која ги поставија на средината ги прашаа со каква сила или во чие име го направивте тоа. И да не читаме понатаму, меѓутоа беше поентата дека Ана бил секогаш а, неговиот совет бил многу значен. Дори Елен Вајт ќе каже дека, е што вели таа, Ана бил глава на семејството кое вршило свештеничка служба. Пет негови синови, еден по друг биле просвештеници. И е Кајав, овде го имаме како зет. А народот, почитувајќи ја неговата старост, го препознавал како правосвещеник. Барале негов совет и го прифакеле како Божије глас. Замислите. Советот на Ана бил Божи глас. Под наводници, што генерална конференција може би Божи глас. А, садукеј, нормално, знаеме дека обично просочниците биле садукеи. И се чини дека Така барем велат коментаторите дека тој ја одиграл главната улога во осудата на Христа. Поголемата и дури, поголема дури од Пилат. И не само Ана, и останатите го мразеле. Самиот Пилат, ако се кавате, бил свесен, му било јасно дека од завист му го права тоа на Исуса. Меѓутоа Ана имал посебни причини да му биде гневен и бесен на Исуса и да го мрази се вели дека тој профитирал и имал контрола над продажбата на стоката во храмот и менувачниците во храмот. И знаете, Исус кога врши чистење на храмот, каков тоа удар, директен удар било пред се врзана. Така да тој само чекал момент да, да го среди. Тој прв морал да го види Исуса како заробеник на свештеничката власт. Морал да биде присутен при испитувањето на заробеникот. Еве зошто. Интересен овој податок. Овој Елен Вајд цитат. Плашејќи се дека помалиот, односно помалку искусниот Кајафа, нема да ја оствари целта на која што работеле цело време. Познаете па дека уште во 11 глава Јован, откако ќе се случи воскресението на, на Лазар, се собираат Сенедрионот и што велат? овој раструпрај, ова, ако вака ако иде, готово не изгубивме цела власт, ки ни ги однесе сите верници. Така да што, мора да действуваме. И од тогаш вика се договорија за да го фатат да Сини Синедрионот донел одлука веќе. Какво правишно судење е ова, ќе се запрашаме, кога одлуката, пресудата веќе е донесена. Ова е само формалност. Ова е само да се задоволи онај, значи, она процедура на демек суд, судење правично, така натаму. Видите, овакво нешто, низ овакво нешто, како што секавам ја не мислам спомнам минатиот пат, од секојаш поминува Божиот народ и доправа не очекуваат вакви сцени во последното време посебно. Неправично судење, нечестност. Во оваа прилика, по секоја цена Христос треба да го осудат И затоа е необходно неговото лукавство, снаодливост и остроумност. Еве зашто Ана прво го однеле. Тој бил лукав, остроумен, снаодлив, како што вели духот на проштото. А пошто по секоја цена мора да го осудат, крајно време веќе било, и дошло времето, инаку кога не би дошло времето, Исус повторно би им шмугнал од раце, но дошло времето. Дјаволот си ги користи своите слуги и замислете си Ана, како правосвещеник, како неофициален тогаш, чие што, совет евреите го прифакели како Божи глас. Неверојатно. А лукав, снаодлив, остроумен, со цврста јасна цел пред себе, како и целиот синедрион да го осудот на смрт Христа. Неверојатно. И тоа, пазите, преку еден систем, еврејскиот систем бил еден од најправичните што постоја уопште. Може нема толку време да се задлабочуваме во тоа, меѓуто ќе спомнеме некои моменти, како требало и да се одвива сето тоа судење. Значи, пазите, се е наместено. Исус мора да умре обвинетиот веќе обвинет, а, мислам, заробениот веќе обвинет, и уште им фалат доказ. Прво доказите да се најдат. Меѓу другото, Елен Вајт ќе каже дека тоа и дека а, а, се купувал на време малку, затоа е пратен кај Ана, за да, ако читаме а, во Матеј, паралелниот текст со овој во Јован, ќе видиме дека за тоа време се собирал Синедрионот. Меѓутоа не биле повикани двајца, знаеме кои, Некој што сигурно би го дале гласот против. Јосиф од Ариматеја и Никодим. А Никодим се, Никодим се сеќавате што рекол на едно место. Осудува ли нашиот закон некога ако први не се испита, не се испраша? Едно од правилата кои што и денеска значи, се користат таа презумција на невиност, како се вика. Да. Значи, не е винен некој, се дека не се докаже дека е виновен, дека не се испита. Но, што сакам да кажам, значи, токму затоа кај Ана се води за да а, Ана со својата острумност успее да извлече нешто, некој збор нешто, за да биде фатен на збор Исус и потоа да имаат аргумент, да имаат некој доказ. Но нема тоа така лесно да му успее. Што се случува? Еве, ќе читаме упаралени од текст во Матеј 26 глава. Матеј 26, од 57 до 60. А оние кои го, значи Матеј 26, од 57 до 60. А оние кои го фатија Исуса, го одведува при првосвещеникот Кајафа, подосно, значи кога, каде беа собрани книжниците и старешините, а Петар врвеше по него оддалеку до дворот на просвещеникот и откако влезе внатре седна со слугите за да го види крајот. А главните свещеници и целиот Синедрион бараа лажно сведоќство против Исуса за да го убијат и не најдоа. Иеко дојдео многу лажни сведоци. Знаете ли какво, каква прецизна процедура постојала и околу сведоците? тука можеме да спомнеме нешто интересно. Сведоците а, за разлика од денеска, знаете, ќе повикаат на суд и нешто, ете, некоја ситница тама, ако може да и посведочите. Не! Во случаја и 20 сведоци морале да бидат присутни на местото, да сведочат и едниот за другиот, дека се тука, и двајцата, и на двајцата нивните сведоќа требало, требало 100% да се поклопуваат. И тогаш се взимало за веродостојно тоа сведоќе. Неверојатно Значи, еден а, многу добар систем, ти кажем. Тука имало и многу други а, работи, ке спомене некој од нив. И не само тоа, а, еве ке прочитаме некој од, некој стикови од Стариот Завет. Излез 23.1. Каква нечестост, значи. На еден вака правичен, со еден ваков правичен систем, да се осуди човек кој што е невин, кој што не направи ништо. Излез, значи 2 Мојсева 23.1. Вели, не давај лажни изјави, не помагај му на злосторникот сведочики криво. Тури надолу може да читаме. Не се поведувај по мноштвото за да правиш зло, ниту сведочи во прницата застанувајки, застанувајки на страната на мнозинството против правдата. Не смеш да бидеш пристасен кон сиромавиот кон неговата парница. Левит 19.15. Значи, трета Мојсија. 19.15. Не правете неправди во судот. Не биди пристасен кон бедниот, ниту попуштај пред големит, големиот суд. Не, големиот. Суди му по правда на твојот ближен. Или второ законие, или пета 19-15, или повеќе стикови ќе почитаме тука, овие се исто мокни стикови. Второ законие, 19 глава, 15 стих. Закон за сведоци е под насловот. Нека не станува еден, единствен сведок против човек, ниту за каква вина и ниту за каков злостор. Не се прифаќа еден сведок. Може еден сведок, ке му текна на некој, сега ке измислам нешто за некој. Каков и да е прекршокот, пресудата нека почива врз изјавата на двајца или, или тројца сведоци. Ако некој лажен сведок стане против некого обвинувајќи го за буна, тогаш двата кои се спорат, нека стапат пред Господа, пред свештеникот и пред судиите кои ќе ја вршат службата во тоа време. Судиите нека спроведат основна истрага. Ако се покаже дека сведокот е лажен и дека сведочил лажно против брата си, направете му онака како што тој му намислил на својот брат. Видите, видите, каков правичен систем. Откоренето го злото од својата средина. Неверојатно. И, и, и строго, и, и чисто и јасно би рекол јас. А замислете се, они еден куп лажни сведоци довеле. Затоа што, како што кажа, пресудата била донесена, само докази фалели. Ото може да спомне тука дека судењето требало дење да се одржи, а не ноки и тајно. Судите требало пресудата, значи требало да, да гласаат тогаш кога се судело, меѓутоа не веднаш да се носи пресудата, туку се оставале 24 часа време да они размислат добро, па потоа после 24 часа повторно се судуват, повтор гласаат. Тоа тука го немаме. На Судиите Христови им недостасува време, тие знаат дека утре настапува Пасха, и кога ќе настапи Пасха, ќе треба да одложат уште 7 дена понатаму, знаете, безквасни лемони и така натаму празници, а тие тоа не смеат да го дозволат. Под брза постапка мора да се најдат докази и да се осури. на смрт. Неверојатно. Значи, проблемот овде не е во судскиот систем. Системот си е окей, туку во срцата на судиите. е што вели Елен Вајд. Христос не рекол ништо што би можело да им даде некакво предимство на неговите тужители. Ниту предавна, ниту подост. Но сепак бил врзан за да се покаже дека го сметаат за виновен. Секако морало да постои привидна правда. Било необходно да постои форма на законско судење. Властите решили тоа да го забрзаат, знаеле како народот го цени Исуса, па се плашеле некој да не се обиде да го ослободи ако се разнесе вест за апсењето. Исто така, ако пресудата и незвиното извршување не се остварат веднаш, би дошло до одложување од една седмица поради Пасхата, како што кажа. Дори човек кој си помисли, кај ги нашле еден куп влажни сведоци среде ноки, на полноки? Каква нечесност. Ако би настапило одложување од една седмица, возбудувањето би стивнало, а тоа веројатно би предизвикало противење. Подобриот дел на народот би бил потекна да застане на Христова страна, мнозина да би стапиле сведочејки за неговите чуда и сето на што го правил. И сето тоа, значи планот повторно би бил осуетен. тоа времето дошло. И затоа и Бог дозволи се тоа вака да се случува. Ика, затоа пред да се дознае за нивната намера, свештениците и поглаварите решиле Исус да биде предаден во раците на римјани. И они имале две цели. Едно да го прикажат пред римјаните како некој бунтовник, кој што се дига против римската власт за да биде осуден, пред римјаните, и друго да се покаже како хулител на Бога. Токму Ана, тоа и се обидува прво да го направи, односно прво да го прикаже како некој кој што наводно тајно, потајно преку тајно друштво и собирање со своите ученици сака да ја сруши римската власт. Затоа се прашањето што му ги упатил. Еве да се навратиме, во 18 глава, од 19 стих. Првосвещеникот пак го праша, значи Ана го прашува Исуса за неговите ученици и за неговата наука. Исус му одговара, јас му зборував на светот јавно, секојаш поучував во синагогите и во храмот, каде се собираат сите јудици и ништо не говорев тајно. Ова е исто еден неверојатен удар врз Ана, сакајќи Исус да му каже, тоа е ваш начин на работа, тајно, скришно, нечесно. Тоа не е мој начин на работа. Еве како јас работам. Ана од ова, после тоа нема да, да има сила веќе ништо да го праша. Дори виде што, што му вели. Зошто ме прашуваш мене? Праша ги оние Праши ги тие шпионите кои што секој ден ме демнеа и слушаа и сакаа да ме фатат за збор. Знаеме дека постојано пракеле шпиони фарисеите и свештениците за да го фатат за збор и да го осудат, да му најдат нешто. Праши ги оние кои чуја што сум им зборувал. Тие знаат што сум говорил. И кога го рече тоа, Хана веќе тука не можела да праша ништо. Ќе прочитам малку подосно цитатот. Добива Шамар, значи, удар од еден од, што се вели овде, присутните службеници. овој му вели, така ли му одговараш на просвещеникот? И Исус, без никаков прекор, мирно и достоинствено му рекол, ако реков нешто лошо, еве, вие ме судите, значи. Хајде, Ајде присудите, Ако, неко, ако нешто реков лошо, дајте доказ. докажи дека е лошо. А ако реков добро, зошто ми удираш тогаш? И тогаш Ана го прати кај Кајав, просвещеникот Кајав. Спасителот својот начин на работа го ставил наспроти методите на своите тужители. Со месеци го гонеле, настојувајќи да го фатат во стапица и да го доведат пред таен суд, на кој со лажно сведочење би можеле да го остварат она што било можно да да, што не било можно да се оствари со честни средства. Сега ги остварувале своите намери, полнокното апсење, смевањето и навредувањето од страна на едно мноштво силници уште пред да биде осуден, или дури и обвинувањата, биле нивен начин на работа, а не негов. Нимата поставка представувала кршење на законот. Според нивните прописи, со секој човек треба да се постапува како со невин, се доека не се докаже невин спротивното, дека е виновен. Свештениците се осудиле себе си со собствените прописи. <clears throat> Обрнувајќи му се на својот иследник, Исус рекол, зашто ме прашуваш мене? Зар свещениците поглаварите не испракеле шпилни да го следат неговото движење и да известуваат за секој негов збор? Зар овие не биле присутни на секој нареден собир Израна свечниците не им донесувале извештаи за сите негови зборови дела. Праши ги оние кои што чуле што сум им зборувал. Тие знаат што сум зборувал јас. Веле Ана бил замолкнат со решителниот одговор. Плашеки се Христос да не каже нешто за неговиот начин на работа што тој внимателно го чувал во тајност. Таа негова остроумност, таа негова лукавост. Овој пат вели не рекол ништо повеќе, плашејќи се да Исус понатаму не, не го разотки. Еден од неговите службеници се разнивил кога видел дека Ана бил замокнат и му удрил на Исуса шлаканица велејќи така ли му одговараш на просвещеникот? А Христос благо му одговорил. Уред. Ја на крајот, јас на крајот би завршил со една ваква мисла. Може вака да, да размислиме, дали може би на некој начин, доека денеска го проповедаме Евангелието на луѓето, повторно не му се суди на Исус. Во која смисла? Нели ние изнесуваме вистината пред светот, а тој од своја страна е спремен да изнесе секакви докази по наводници против таа вистина. Односно, како аргументи за да не ја прифати вистината. Тоа е факт. И секоја што се тие докази под наводници, тоа кажав, не се докази, сушност. Изборувате на луѓето, сакате да ги запознаете со вистината, а тие секе направат за да ја отфрлат. Зошто? Зошто го прават тоа луѓето? Зошто? Што мислите? Зошто ја отфрлат? се обидуваат на било кој начин, значи повеќето зборувам нормално, да ја отфрлат вистината. Да приложат лажни или не знам некакви нивни докази измислени само за да не ја прифатат вистината. Од истите причини, на некој начин, поради кој што се изнесувани и лажните сведочења пред Исуса и лажните сведоци пред Исуса. Кои биле причини? Што спомнавме? Сакале да го убијат го мразат. Луѓето, искрено да кажеме, и ние сме биле тие луѓе во грешна природа, не ја сакаат вистината. Го мразат Христа. Ние се раѓаме како луѓе кои што сме противници на Бога. Затоа Господ уште во, на почетокот во трета глава битие рекол дека јас ке ставам непријателство меѓу тебе и него. Значи тоа е и на вонземска надприродна моќ која што Господ ја, ја става во нас, тоа непријателство да го имаме. Инако ние се радиме пријатели со гјаволот, а непријатели кон Бога, кон вистината, ја мразиме вистината, не сакаме да ја прифатиме. Тоа е човекот. Исто како што овие свештеници го мразеле Исуса и само, че му пресуделе, веднаш. Така и луѓето денеска, за жал, мнозина, ја отфрлаат вистината, затоа што ти веќе пресуделе во својот ум, И само сега Демек се трудат да најдат некој доказ на А може и вака да се запрашаме на крајот, што правиме ние со Исус? Дали можеме ние некојаш не да излигуваме лажни сфероци? Во која смисла? Со секој зрак на светлина и вистина што доаѓа до нас, што правиме ние? дали ја прифаќаме или пак се обидуваме да најдеме некои си своји изговори, аргументи или докази под наводници, за да ја отфрлиме таа светлина, тој зрачок на светлина. Знаете, ние постојано растеме во милост, во, во славата. Од ден на ден растеме и Господ се повеќе повеќе ни отвара а, од неговите ризници, од неговата вистина, од неговата светлина. Што правиме ние со таа светлина? Оти едно е да се наречеме христијани, а друго е животот може издава нешто друго, нешто трето. И дали може би ние не излегуваме лажни сведоци? И повторно од истите причини, може би затоа што, ајде мразиме да не кажеме, не ни се допаѓајте тоа што нешто ново што ќе го Не ни се допаѓа едностанно, тоа е вистинскиот одговор, нема нешто друго. Без оглед што и да е тоа. Значи, прашањето не е интелектуално, туку е духовно. И прихваќањето на вистината, денески и кај светот, и кај секој од нас, не е интелектуално, не е до интелектот, не е до некое неразбирање на вистината. Вистината е јасна. Може би некојаш и некој дел и нема толку да ни е јасен, меѓутоа ако сме искрени, ако сакаме да ја дознаеме, Господ ки ни отвори, Господ, Светиот Дух ки ни ги разјасни стиховите или цитатите кои што може би ги читаме ни се нејасни. Така да навистина покрај ова нечесно судење на Христа, испитување предана, на крајот треба и ние да се запрашаме како ние стоеме со Исуса, како, каков е нашиот однос со Христа. Нека слава на Господа, што еве, можеме дури и од, од вакви моменти, страшни моменти, кои што не дај Боже да некој на, некој, на некој од нам не се случи, меѓутоа може и да се случи, Да дури од такви моменти можеме да се поучиме и да стоиме цврсто и кога тоа намки ни се случува, да ова нешто не храбри, знаеки дека тие се на страната на непријателот, тие не мразат, за жал, зато што секој на кој што нема да ја прими љубовта на вистината, знаеме што следува. Ке прими заблуда и ке стане против вистината. Дека Бог ни помогне да секојаш стоиме на Христова страна, без оглед на тоа каде не води тој во животот, да бидеме секојаш верни и без оглед на нечестноста, ние останеме честни, достоинствени, верни до крај. Нека Бог ни помогне во тоа. Амин.